U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe – kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 In kuntum sadiqin. Ako ste iskreni. Samo da bi da bi odbili poslanika da ga ne prihvate, a ne zato što nisu znali da je on i nisu bili ubeđeni da je on Allahu poslanik. imam ja vremena, imam ja snage, imam ja mladosti, imam, imam. Sve je to jedan veliki znak pitanja, gdje niko od nas ne zna još koliko toga ima. Da mogu prošetati na jednu i na drugu stranu, pa će se vratiti pitat hoće. Yeah. Ne može čovjek biti na grijehu i na dalaretu i na zabludi, a da mu Allah Đelešan od njega prima i prihvata ono što on radi.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 Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik, pečat svih poslanika, poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio na svoju štetu i time Allahu Šanu Đelešanu honima neće nauditi. Neka je Allahov selam i, salam, i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Amin. <clears throat> Cijenjena moja braćo, Allah Šanu jedini ima pravo da propisuje. Zato je on te barek ta'ala propisao vjeru onakvom kakvom je on htio. On je azze ođel postavio granice o Medinu tamo gdje je on htio. On je naredio svojim robovima da ga obožavaju na način kakav njemu odgovara i za kakav je on to htio da bude. Zato nije dozvoljeno robovima da ga obožavaju osim na način kako im je propisano. Nije dozvoljeno nikome da izmišlja neke načine obožavanja Allaha Đelešanuhu koji nisu poznati niti u Kur'anu, niti u sunetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Stoga mi nalazimo da Allah Đelešanuhu pitanje ibadeta reguliše svojom knjigom i sunnetom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Zato je obaveza vjernika da se čvrsto drže tih principa i da u skladu Kur'ana i Sunneta, upravo pokoravajući se njima, robuju Allahu Đelešanuhu, jer je to način s kojim je gospodar se svjetova zadovoljan i ništa mimo toga. Tako vidimo da Allah Đelešanuhu je propisao raznovrsne ibadete. Propisao je ono, te barake vatala, što on hoće i što želi. U nečemu vidimo donekle zbog čega je to Allah Đelešanuhu htio da se sa time obožava, a u nekim pak stvarima možda i ne možemo da proniknemo, a pogotovo ne do kraja. Tako ćemo vidjeti da su ibadeti raznovrsni i da su mnogi od njih ili većina od njih da je vezana za cijelo čovečanstvo od samog njegovog postanka pa sve do, do sudnjeg dana. Jedan od ibadeta koga je Allah dželle šanehu propisao umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a koji tako, također nalazimo da je bio od ibadeta koji se spominje i kod prvih umeta, jeste ibadet prinošenja žrtve, to jeste prinošenja ili klanja kurbana, kog je Allah te barek ratala ustanovio u svojoj plemenitoj knjizi kao i Resul sallallahu alejhi ve sellem u svome, u svome sunnetu. Nalazimo da ovaj ibadet, cijenjena moja braćo, datira još, još iz vremena Adema, alaihi salatu wasalam, kada nam gospodar svi svjetova prenosi u svojoj plemenitoj knjizi o slučaju dva sina Adem alaihi salatu wasalam o kojima mu fesiri kažu da se jedan zvao Habil a drugi Kabil pa kaže Allah te barek ovom slučaju ne zbila وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ أَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذَا قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ, من الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Kaže, ispričaj im događaj Ademovih sinova onako kako je bilo. Kada su njih dvojica prinijeli kurban, pa je od jednog od njih bio primljen, a od drugog nije. Pa je onaj što od koga kurban nije bio primljen rekao svome bratu Laktu lennek, ja ću te zasigurno ubiti. Kale pa mu ovaj odgovori Innema je teqabbelu Allahu min al mutteqin. Allah uzvišeni doista prihvata i prima samo od onih koji su bogobojazni. Naime, dva sina Adam alaihi salatu wasalam, a sunnet Allah Đelešanuhu nad njima je bio takav da se kod u porodici Adam alaihi salatu wasalam, njegova supruga stalno bi rađala po dvoje djece, jedno je bilo muško, jedno žensko. Šerije tadašnji je nalagao da se ne mogu ovo dvoje uzeti i biti u braku, oni koji su zajedno rođeni, već mora jedno biti iz jednog, iz jednog, dakle, porođaja, a drugo iz drugog porođaja. Tako je sestra Kabilova, koja je s njim rođena, bila jako lijepa. Dok je sestra koja je rođena sa Habilom u jednom porođaju, nije imala lepote, nije bila tako lijepa. Međutim, Kabil je htio da oženi sestru s kojom je rođen, zato što ona je bila puno lijepa. A tadašnji šerijat je to zabranjivo. U ovom sporu su se našli njih dvojica. Pa, kako kaže Imam Kurtubi, a i drugi mu fesir imamo njega, kaže, došli su od svome ocu Adem a.s. da im presudi u tome. Pa im je on rekao, prinesite kurbane, prinesite kurbane, pa čiji kurban bude primljen, ta je u pravu, ta je na haku, a čiji kurban bude odbijen, pa ta je onaj koji, koji je na grešci. Kada su prinijeli kurbane, Kurban Habilov bio je primljen, a Kurban Kabilov bio je odbijen. Pa je to značilo da je Habil bio u pravu, jer je njemu pripadala ona sestra koja je rođena sa, sa Kabilom, a ne njegovom bratu Kabilu. Međutim, Hasan se pojavio kod, kod Kabila i kada je vidio da njegov kurban nije primljen, onda je rekao svome bratu kao što, ste, kao što je rekao Allah te barake taala ja ću te zasigurno ubiti. Međutim, brat mu odgovara, doista Allah prima samo od bogobojazni. To jeste, ne može čovjek biti na grijehu i na dalaretu i na zabludi, a da mu Allah Đelešan od njega prima i prihvata ono što on radi. Naprotiv, čovjek mora da je na istini, na haku, pa da Allah Đelešan od njega to primi i mora da njegovo srce bude bogobojazno da bi da bi njegovo djelo bilo primljeno kod Allaha te bareke te bareke taala. I nakon toga ova priča se završava time da je Kabil i ubio svoga brata Habila zbog toga. Međutim, kada ga je ubio, to je bilo prvo ubistvo na zemlji, prvi fesad na zemlji. Ubio je svoga brata, a zatim nije znao šta se sa njime da Pa je Allah Đelešanu poslao dvije vrane, gdje je jedna ubila drugu, pa je ona iskopala, iskopala zemlju i stavila onu mrtvu, ubijenu, unutra, da bi pokazao kakav je sunnet nad Allahovim robovima na zemlji, da se onaj ubijeni, da se ukopava, ukopava u zemlju. Dakle, ovdje vidimo <clears throat> da još iz ovog perioda od vremena Adam alejhi salatu vesselam bilo je dakle poznato šta poznat ibadet prinošenje žrtve to jeste prinošenje korbana Allahu te barek ta'ala. Zatim takođe vidimo u vremenu Ibrahima alejhi salatu vesselam vidimo takođe da je ovaj ibadet i ovom ummetu bio dakle uh, ono što je bilo prisutno i na taj način što je jedinstveno i posebno spomenuto u časnoj knjizi a to je da je Allah te barak ve taala naredio svom prijatelju Ibrahimu alejhi salatu ve selam da kao kurban kao žrtvu prinese svoga sina jednog od dvojice Ismaila ili Ishaka Allah je je tražio jednog ali kod mufesira fesira postoji razilaženje da li je to Ismail ili Ishak međutim inša Allahu da je pretežnje mišljenje da je to Ismail Ismail alejhi salatu ve iz razloga što oni koji su na ovom mišljenju kažu da da je Ismail alaihi salatu wasalam onaj koji je živio u Mekki, onaj koji je bio došao, doveden u Mekki, dok Ishak nije nikada, kaže, bio, nije nikada bio u Mekki. Allah Želešanuhu najbolje zna. Govoreći nam o tome, Allah te barake wa ta'ala, kaže, neste zbila, فَلَمَّا بَلَغَ مَاهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ Fardur madatera. I kada on, to jeste taj njegov sin, kada je toliko odrastao da mu je mogu u poslu pomagati, reče, to jeste reče mu njegov otac Ibrahim alaihi salatu selam, ja bunej, o moj sinčiću, inni era fil manami, ja sam doista vidio u snu, eni adbahuk da te trebam žrtvovati, da te, da te trebam zaklati. Feldur, mada tera, pa vidi, šta ti misliš o tome? Kale, ja ebe tifal ma tu umer. Pa mu odgovara njegov sin, o moj oče, izvrši uradi onako kako ti je naređeno. Uradi onako kako ti se naređuje. Se teđi du ni inša Allahu mina sabirin, a ti ćeš vidjeti ili naći ćeš me inša Allahu ta'ala, da ću ja biti od onih koji su strpljivi. Ti ćeš me naći inša Allahu ta'ala, da ću ja biti od onih koji su koji su strpljivi. Falemma aslama, wa tellahu lil džabin, pa nakon što se njih dvojica pokoriše, to jeste naredbi svoga gospodara Allaha te barek ta'ala, i nakon što ga on što mu glavu prisloni ili okrenu pribi ka zemlji وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا Ibrahim Mi smo ga pozvali, o Ibrahime, kada sad dekta ja, ti si doista ispunio ono što se od tebe tražilo, što se je bilo naredilo, u, što si vidio u snu. Inna ke dalike nezil muhsinin, tako mi nagrađujemo dobročinitele, inna hada lehu al bala ul mubin, a ovo je doista bilo jasno, jasno iskušenje. Ufedejnahu bi zebhin azim i mi smo mu ga zamijenili, mi smo mu ga zamijenili velikim, velikim kurbanom. Te vidimo da je dakle ovaj ibadet prinošenja žrtve Allahu te barek ve taala bio prisutan i ummetu Ibrahima alejhi salatu vesselam i na način da se njemu dakle da je, da je njemu Allah dželle šanehu usnu naredio da zakolje žrtve svoga sina svoga sina Ismaila alejhi salatu vesselam što je on zatim i krenuo i odlučio da učini s time što je ovaj posebno uh, istaknut ovde edeb i oca i edeb sina prema svome ocu i pokornost Ibrahima alaihi salatu wasalam Allahu Đelešanuhu i pokornost njegovog sina i svome ocu i Allahu Tebarek wa ta'ala iako se radilo o životu na Dunjaluku, a on je jedan. Pa vidimo, iako je on bio, neki kažu da je imao 13 godina tada, da je imao 13 godina, neki kažu da je bio čak još mlađi, to jeste kažu kad je postao obavezan da obavlja namaz i da posti, Tad je, dakle, bila ta njegova punoljetnost i kaže, to je bilo to njegovo vrijeme starosno. U svakom slučaju radi se, dakle, o dječaku, o dječaku koji je malo narastao i počeo svome ocu pomagati u poslu. Međutim, ovaj način pokornosti Allahu Đelešanu, ova predanost Allahu Đelešanu i od strane Ibrahima alaihissalatu wasalam i od strane njegovog sina, i jeste nešto posebno, jeste nešto za čim svaki mu'min treba da žudi, da izgrađuje kod sebe i kod svoga evlada, to jeste da izgrađuje pokornost i predanost Allahu Đelešanuhu i da se živi pokorno i predano gospodaru svih svjetova, I na ovo ne treba da učije, ne, ne treba i ne smije da utiče niti vrijeme, niti mjesto na kome se živi. Naprotiv, moraju da se svi odgajaju, odgajaju u pokornosti Allahu te barek ve i njegovom poslaniku Muhammedu, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I vidimo, cijenjena moja braćo, posebnu stvar, a to je da kada je došla pokornost i poslušnost i predanost Allahu Đelešanuhu, kako je Allah dželle Đelešanuhu došao sa rešenjem? Kako je Allah Đelešanuhu njima dao rešenje? Pa ona odluka čvrsta Ibrahim alejhi salatu ve selam da zakole svog sina. Da ga prinese kao žrtvu. A posebno što je ovaj sin spomenut kao Halim, onaj koji je bio blag, A dijete kada je blago, kad, ono je umiljato i posebno leži na, na srce. I što prouzrokuje posebno ljubav prema njemu. Bilo mu jako teško, zato Allah Rešanu kaže, ovo je bio veliko, bilo veliko iskušenje. I nema sumnje, veliko iskušenje, koje Allah najbolje zna, još koliko bi Allahovi robova ovo moglo da ispuni. Da, da, da se pokore Allahu Rešanu i da zakole svoga sina da ga prinese kao žrtvu. Ali Allah Đelešanuhu daje rešenje mutekijama, daje rešenje bogobojaznima. <clears throat> Kao što uzvišeni kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَا Onaj ko se boji Allah Đelešanuhu zasigurno će mu Allah izlaz naći. Allah će mu izlaz naći. I Allah Đelešanuhu je dao izlaz Ibrahimu a.s. i njegovom sinu Ismailu, Ismailu a.s. Pa kada je on odlučio da ga zakolje i kada je okrenuo mu lice prema zemlji, kažu mu Fesiri da ga ne bi gledao u lice dok, dok ga kolje, došao je, došla je naredba Allaha Đelešanuhu, došao je Melek Džibril koji je donio, donio velikog kurbana kao zamenu i, i tada je Ibrahim Salatu wasalam tada je Ibrahim alaihissalatu wasalam jedva odustao od toga jer se prije toga Do, prilazi mu je šeitan pa ga nago, nagovarao, kako, kako kažu mu fesiri, kako da zakolješ jednog sina, pa vidiš kakav je on. Pa stalno ga nagovarao kako bi, kako bi on izbjegao <clears throat> da se pokori naredbe Allaha Đelešanuhu. Međutim, subhanallah, iskreno sprem Allahu Đelešanuhu i odano se Allahu Tebarak wa ta'ala, dovela ga je do toga da postane prijatelj Allaha Tebarak wa ta'ala.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 nar, koga će vatra progutati, koga će pojesti vatra. To jeste, kao, to je bio jedan od načina da dokaže Benu Israilu da je taj poslanik koji je došao pred njima, da je došao, koji je došao među njima, da je doista poslanik, da nije lažan, već da je originalan. Međutim, Allah Đelešanu im odgovara, kul kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi kultum, falime kateltu in kuntum sadiqin. Reci, to jest reci mo, reci mu Muhammede, kad ja'akum rasulun min qabli, rusulun min qablikum. Vama su već dolazili poslanici prije mene. Mnogi poslanici dolazili vama prije mene sa jasnim dokazima, obilne di kultum i sa tim što vi govorite. Što vi govorite, dakle, s tim dokazima? Felime katertum muhum. Pa zašto ste ih ubijali? In kuntum sadiqin. Ako ste iskreni. To jeste, ovo su koristili samo da bi, da bi odbili poslanika da ga ne prihvate, a ne zato što nisu znali da je on i nisu bili ubijeđeni da je on Allahu poslanik. <clears throat> dakle, ovdje vidimo da su da je Beno Israil znao dakle za ibadet kurbana i za prinošenje žrtve Allahu te bareke ve taala. Allahu te bareke ve taala. Što se tiče naredbe umetu Muhameda Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem po pitanju kurbana, ona se nalazi u riječima Allaha dželle šanehu nestezbilla inna a'tainakal kauthar mismo te istinu veliko dobro dali fasalli li rabbika wanhar pa se svome gospodaru wanhar i kurban koli inna shanaka huwa al-abtar a onaj koji tebe mrzi doista će ostati bez bez pomena pa je ovdje dakle je došao propis <clears throat> klanja klanja kurbana umetu Muhammed, kao da umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iako ovaj propis kod imama umeta ima različit stepen Ali Allah najbolje zna ono što je najjače mišljenje jeste da je on sunnetul muakkada pritvrđeni sunnet zato što se u jednoj predaji spominje da Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže <clears throat> pa onaj ko bude želio da zakolje kurban to jeste spuštenje sa, sa obaveznosti sa farda ili vađiba na stepen suneta a svakako da je pritvrđeni sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u što nema sumnje niti bilo kakvog razilaženja među, među učenjacima fikha. <clears throat> Zatim Allah Đelešanuhu e, pojašnjava pitanje pitanje e, same institucije prinošenja žrtve i kurbana. I pojašnjava Allah Tebarek ta'ala ljudima da Ti kurbani, to njihovo meso i njihova krv, da to nije potrebno Allahu Đelešanuhu i da to ne ide Allahu Đelešanuhu kao što Allahu te barak ve ta'ala nije potrebno bilo što od drugih ibadeta koji se, koji se upućuju čini Allahu dželle šanehu. Pa kaže uzvišenje se zbila Len janala Allahe luhumha wala dimauha walakin yanaluhu takva minkum. Do Allaha šanehu neće doći njihovo meso, niti njihova krv, to jeste meso i krv kurbana, ali će doći takvaluk vaš. Doći će vaš takvaluk. To jeste preko ovog ibadeta, preko ove naredbe, ovog propisa, pokazat će se vaš takvaluk. Vaš, vaša bogobojaznost. Koliko ste vi spremni da žrtvujete radi Allaha Đelešanuhu. Radi Allaha Tebareke, Tebareke Vatala. Zato se prenosi od Aisha radijallahu anha da je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن دم آه، لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ليش kaže آه، سين آدموف وشينيتي nikakvo dobro, nikakvo djelo od djela na, u ovome danu, od toga u ovom danu, to jeste jomu nahr na dan, na prvi dan ili dan, dan eh, kurban bajrama, eh, habbe ila Allahi, draže Allahu Đelešanuhu od a, eh, prolijevanja krvi svome kurbanu. I doista će, kaže, na sudnjem danu ti kurbani doći sa svojim rogovima i svojom vonom, sa svojom dlakom i sa svojim, dakle, eh, eh, adlafiha, to su čaponci, wa anna dame, i doista kaže krv kurbana prije dođe do Allaha Đelešanuhu nego li što padne, što padne na, na zemlju. Ovim je Rasul sallallahu alaihi wasallam dakle ukazao na činjenicu da na dan kurbana, čovjek ne može bolje djelo učiniti od toga da zakolje kurban, to jeste da prinese žrtvu koja mu se, koja mu se propisuje. Allahu te bareke, te bareke wa ta'ala. Zato se spominje da Rasul sallallahu alaihi wa sallam upravo na dan kurban Bajrama uh, bila su mu dovedena dva rogata i debela ovna koja je Rasul sallallahu alaihi wa sallam zaklao svojom rukom nakon što je spomenuo ime Allaha Đelešanuhu, to jeste rekao Bismillah, i zatim donio tekbir Allahu Ekber i stavivši im, kaže, nogu na, na, njihovu, na njihovu glavu. Ovo je dakle sunnet Rasula sallallahu alaihi wasallam, sunnet Rasula sallallahu alaihi wasallam, on je, kao što smo spomenuli prošli put, klao dva kurbana, jedan je klao za sebe i svoju porodicu, a drugi je klao za one iz svoga umeta koji nisu u mogućnosti da zakolju kurban. Za one iz umeta koji nisu u mogućnosti da zakolju kurban. Zato se uh, u rivajetu kod imami Ahmeda ibn Mađa uh, od Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam nemoj da se približava našim meštidima onaj koji ima mogućnost zakolje kurban a nije ga zaklao. Onaj koji ima mogućnost da zaklje kurban, a nije ga, a nije ga zaklao. I kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga, zabi, koga je zabilježio imam i muslim od Bara ibn Aziba, prvo sa čime ćemo danas početi jeste da ćemo ovog dana najprije klanjati, to jeste Bajram namaz, zatim ćemo se vratiti i zaklati naše kurbane. Pa onaj, kaže, ako postupi ovako, pogodio je pravi muslimanski sunet, to jeste sunet, sunet ovoga dina. I svega ovoga cijena, moje braće, vidimo da je ovaj ibadet nešto što ukazuje na dijelo koje približava Allahu Đelešanhu roba. I zbog toga sam kurban je izveden iz riječi karabe što znači približiti se. Tako da je prinošenje žrtve taj, tog kurbana Allahu te barek način da se čovjek približi Allahu Allahu Đelešanuhu. Allahu Đelešanuhu. A svakako, svaka žrtva treba da bude u ime Allaha Đelešanuhu i ona treba da bude ograničena isključivo šerijatom Allaha te barekuta taala. Kao što Allah Đelešanuhu kaže, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Reci, doista moji namazi, moj namaz koga obavljam i žrtva koju prinosim i moja smrt, i moj život i moja smrt Sve je u ime Allaha Đalešanuhu. Sve je u ime Allaha Tebareke, Tebareke ve ta'ala. Stoga, cijenjena moje braćo, nema potrebe pojašnjavati i tražiti od ljudi da se ovome više pokore. Osim da čuju dakle dokaze Kur'ana i Suneta i da se potrude da se približe Allahu Đelešanuhu sa dijelima koja su draga gospodaru svi, svi svjetova. I nema sumnje, kao što smo prošli put napomenuli, da su ovo dani ovih deset dana mjeseca Zulhidžeta, posebni dani sa velikom nagradom i mogućnostju da čovjek zaradi puno, da se čovjek očisti od greha s jedne strane i da na drugoj strani zaradi veliku nagradu kod gospodara svih svjetova. Zato treba da se potrudi insan da u svim ovim danima što više dobročinstva čini, a pogotovo kada, dođu, kada dođe dan uh, kurban, kurban Bajrama, da prinese žrtvu i da pokaže svoj takvaluk, da je ono što je kod Allaha Đelešanuhu njemu draže i preče i da zato je u stanju da žrtve sve što se traži od njega na Dunjaluku, kao što je Ibrahim a.s. bio spreman da žrtve svoga sina, svoga sina jako posebnog i dragog njemu, kada mu je to naredio Allah Đelešanuhu. A mi molimo Allaha te barakve tala i nadamo se da nas pomogne da budemo u društvu Ibrahim a.s i u društvu svih Allaha i poslanika, vjerovjesnika i njihovih iskrenih, iskrenih sledbenika. Amin. Ja rahme rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. U ovim danima, cijena moja braćo, počevši od uh, sabah namaza, devetog dana meseca Zulhidžata, to jeste dana Arefata, sunnet, pritvrđeni sunnet, sunnet mu akeda jeste da se uče tekbir i tešrik, to jeste da se posle svakog namaza, da se posle svakog namaza prouči tekbir, dakle posle svakog farz namaza da se prouči tekbir posle, posle dakle, završetka namaza. I ovo se uči, dakle, 9. E, Zulhidžeta, 10. Zulhidžeta, 11. i 12. do, do ikindije namaza. Do ikindije namaza, to jeste u svim danima, danima tešrika. Kao što je klanje kurbana, dakle, propisano od poslije uh, klanjanja Bajram namaza, pa sve do ikindije trećeg dana, do ikindije trećeg dana uh, Bajram namaza. Dakle, onaj ko ne mogne da zakolje prvi dan, može to učiniti drugi ili treći dan do, do ikindije namaza. U svakom slučaju, u ovim danima, dakle, tekbir i tešrik treba da bude posle, prisutan posle svakog, posle svakog farz namaza. E, što se samog izgovaranja, dakle, tekbir i tešrika e, tiče i njegovog učenja, u džematu zajednički ili pojedinačno, rekli smo prošli put da je propis da svaki pojedinac za sebe uči i da nije od sunata poslanika alejhi salatu vesselam da se to uči, da se to uči u džematu zajednički, da se uči zajednički. Međutim, rekli smo ako se negde glasovi s nekim nenamerno spoje, nema smetnje i nema nema greške u tome. U svakom slučaju, insan treba se potrudi, inša Allahu ta'ala, da u ovim danima čini što više dobrih dijela, da što više izgovara, izgovara riječi La ilaha illallah, riječi Alhamdulillah, riječi Allahu Akbar, kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da se ovim danima uveća, uveća ili umnoži izgovaranje tih, tih riječi. Stoga cijenjena moje braću, mi ćemo inša Allahu ta'ala ovdje klanjati, klanjat ćemo ovdje Bajram namaz. Dakle, a, objavljeno je da je Arefat dan Arefata u ponedelak, te dan Arefata u ponedelak, dakle u utorak, inša Allah, ovdje ćemo klanjati Bajram namaz, on se klanja, dakle, 45 minuta posle izlaska sunca, a najbolje da se dođe na sabah, inša Allah, u džematu, pa ćemo ovdje provesti vrijeme u pokornosti Allah, te dok ne klanjamo Bajram, Bajram namaz. Druga stvar na koju vas ponovo podsjećam jeste dan posebno uh, izdvajanje dana Arefata i posta u tom danu. Kao što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, nadam se da danom posta, postom eh, dana Arefata, da će Allah dželle Đelešanuhu eh, obrisati grijehe za dvije godine. Da će oprostiti grijehe za dvije godine. To jeste za prošlu i buduću godinu. Ovo se dakle odnosi na male grijehe, na male grijehe, ali je dakle nagrada ogromna. Zato inša Allahu ta'ala, onaj ko i kako može, neka se potrudi da u ponedeljak bude postač Allahu te bareke wa ta'ala da u ponedjeli bude postavač Allahu te barake ta'ala, jer na moja braćo, nema uvijek dobra i nema uvijek hajra, pa da ti kad hoćeš, eto samo kad ti padne na pamet, možeš odmah da ga učiniš. Jer je puno hajra koji biva među nama, blizu nas, ali mnogi od nas nisu taj hajr uzeli, niti su se od njega koristili. I mnoga se djela nude, međutim, Ljudi odlažu, odlažu dok ona se ne udalje od njih, pa onda i kada bi htio da učini, ne može više da učini. Zato treba insan da se boji Allaha Đelešanuhu i da koristi svaku priliku, svaki hajer koji možeš da učiniš, nemoj ga propuštati drugome. Nemoj da dozvoliš da pored tebe prođe. I mi znamo da je Allah Đelešanuhu bio dao na našim prostorima, u našoj blizini, dao je mogućnost džihada na Allahovom Đelešanuhu putu. Pa od, mnogi od nas, zbog gafleta u kome smo bili i nekih stvari koje smo našli kao razlog, to dobro je prošlo pored nas i mi se nismo od njega koristili. Dok to isto dobro koje se tu pojavilo, došli su ljudi sa hil, preko hiljada kilometara prevalili i došli su na to mjesto da uzmu to dobro. I to je dokaz koliko insan treba da traga za hajrom, koliko insan treba da se trudi i da ulaže, da se žrtvuje, da bi mu Allah Đelešanuhu omogućio da uzme dobro za sebe i da ponese to dobro na, sudnje, na sudnjem danu. Zato cijenjena moje braćo, nemoj niko da se osvrće na svoju mladost, na vrijeme, imam ja vremena, imam ja snage, imam ja mladosti, imam, imam. Sve je to jedan veliki znak pitanja, gdje niko od nas ne zna još koliko toga ima. Mnogi su mislili da mogu prošetati na jednu i na drugu stranu, pa će se vratiti kad hoće. Međutim, Allah Đelešanu o tome odlučuje. Zato se boj Allaha i nemoj da skrećeš. Jer kada skreneš, niko ti više ne garantuje da si ikad više možeš, možeš vratiti. Stoga na moje braćo, neka se svako potrudi da što više bude u pokornosti Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Neka se svako potrudi da zaradi što više kao što se trudili ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam i sam Resul sallallahu alejhi ve sellem kome je bilo oprošteno sve sve od priješnjih i kasnijih grijeha ali opet nije izostao njegov trud i njegov, njegova žrtva koju je, koju je davao pa je više žrtvovao i više je davo nego što su, što su drugi čije stanje i kod Allaha Đelešanuhu nikom nije bilo poznato. Allaha Đelešanuhu molim da nas utvrsti na istini. Allaha te baraka ta'ala molim da nas sviju vrati Kur'an i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Da nam Kur'an i sunnet budu od ruk i putokas i uputa. Allah dželle šanu molim da sve muslimane vrati Kur'an i Sunnetu, da ih izbavi iz gafleta i da ih okrene učenju i druženju sa Kur'anom i sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allaha Đelešanuhu molim da pomogne islam i širom svijeta. Allah Allaha Đelešanuhu molim da pomogne potlačene muslimani i muslimanke širom svijeta. Da ih izbavi iz zatvora Allah Allaha Đelešanuhu molim da ih sačuva musibeta, pogotovo musibeta u vjeri. Allaha Đelešanuhu molim da im sačuva živote, da im sačuva vjeru, da im sačuva i metke i porodice. Gospodara svih svijeta molim da ih oslobodi iz ruku neprijatelja i da ih vrati svojim kućama žive i zdrave u pokornosti njemu te baraka ta'ala. Allah Đelešanu molim da pomogne džihad i mujahide na svakom mjestu na zemljinoj kugli gdje se bore da riječ Allah Đelešanu bude gornja, riječ nevjernika donja. Allah te ve ta'ala molim da im broj poveća, da im poda, sna, poda snage na snagu koju imaju. Allah te baraka ta'ala molim da im učvrsti korake na njegovom putu, da ih obskrbi onim što im je neophodno i da ih pomogne svojim vojskama od ljudi i meleka. Allaha Đelešanuhu molim da nas iskoristi u pomoć svojom jedinu prije naše smrti, da nas usmrti na riječima La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i da nas proživi na sudnjem danu sa najboljim njegovim stvorenjima od poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih, dobrih ljudi. Amin. Ja rahme rahmin. Hvala zikrullah. قلبي يا رب سقي من عذاب وجحيم فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم قلبي يا رب سقيم من عذاب وجحيم Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta.